الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال Često čujemo, nažalost, čak i na hudbama, da se ističe ono nacionalno i da se tome daje velika važnost i prioritet, što je od pitanja džahilije. Isto tako vidimo da se tim nacionalnim ponosi i da se to uzima za osnovu oko koje se ljudi okupljaju. Isto tako, naći ćemo i podvajanje na osnovu nacionalne, kao što ćemo s druge strane naći i okupljanje na osnovu nacionalne. Naći ćemo i podpomaganje na osnovu nacionalne Naći ćemo oživljavanje adeta svojih predaka iz ponosa i želje da se ožive ti adeti zato što su oni od njegovog nacionalnog. هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة فيها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة Nema mogućnosti i način da se islam širi i proširi kao što je to bilo u prvo vrijeme islama, osim kada muslimani zbace sa sebe i odbace od sebe sve vidove pristrasnosti mimo islama i onoga sa čime je došla ova vjera od čistih i izvornih propisa. ينسب في كنف الأمان كأنما النور استمال الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد Dvije stvari među ljudima su kod njih kufr. Et ta'nu fi neseb. والنياحة على الميت ponižavanje i podcjenjivanje nekoga zbog njegovoga porijekla i naricanje to jeste puštanje i dizanje glasa kada neko umre.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 korijenje vodi porijeklo iz džahilijeta iz paganstva a borba protiv toga svojstva je cilj između ostalih ciljeva sa kojima je došao ovaj šerijat i što je donio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem cijelokupno mečovičanstvo. Radi se o svojstvu pristrasnosti i privrženosti nacionalnosti. Radi se o svojstvu koje nije zasnovano na osnovu takvaluka i bogobojaznosti, već na osnovu na, nacionalne i rasne i pripadnosti po svome porijeklu. To je džahilijetska pripadnost i pristrasnost sa čijom osudom je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nema sumnje da ta nacionalna pristrasnost dovodi do toga da se izlazi izvan granica Allahove tebareke wa ta'ala vjere i izvan njegovoga šarijeta. A samim tim to je i osnova svakog fesada i nereda kako u vjeri ljudi tako i u njihovom medunjalu poslati Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da bi ovu osnovu oko koje se ljudi još u vremenu džahilijeta okupljaju a to je nacionalna pristrasnost da je obatali i poništi tako da je svojim dijelima i svojim riječima Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ukazao na negativnost te pristrasnosti i na njene loše posljedice. Allah, Allah te bareke ve ta'ala je spomenuo mnogo toga što se odnosi na ovu temu i u Kur'an i Kerimu. Allah te bareke ve ta'ala kaže između ostalog huwa sammakum muslimina min qabl on vas je nazvao muslimanima još od prije wa fi hada a i u ovome još prije vas je nazvao muslimanima to jeste i u prijašnjim objavama u Zeburu, u Tevratu i u Inđilu. A i u Kur'anu vas je nazvao muslimanima. I ne trebate da se podvajate, niti da se podpomažete na osnovu drugih imena. Kao što kaže Allah tebareke ve ta'ala Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekarin wa untha O ljudi mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene To jeste od Adama alaihi selam i njegove žene Havi وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ I učinili smo vas narodima i plemenima kako biste jedni druge upoznavali. To je mudrost i svrha i cilj raznovrsnih naroda i plemena i zajednica. Da bi jedni druge upoznavali. Inne ekramekum inda Allahi et kako. A najbolji među vama kod Allaha te bareke ve ta'ala su oni koji su najbogobojazni. Tako da se ovim poništava ono na čemu su bili pripadnici džahilijeta. Time što su se ponosili svojim porijeklom